հայրենակիցներ այսօր նոյեմբերի 3-ն է, օրը 3 շաբթի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաջերին օգտակարի հետ, մնալով մեզ հետ ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Գնար Բաբայանը այսօր կպատմի Մարտակերտի շրջանի Հաթեր գյուղի միջնակարգ դպրոցի մասին։ Նրա զրուցակիցն է ուսումնական գծով փոխտնօրեն Գոհար Բեգլարյանը։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Ստեփանագերտի մամուլի ակումբի անդամ Հայկ Ղազարյանի հետ։ Օրվա հրաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի Հաթերքի գյուղի միջնակարգ դպրոցում մոտ 300 աշակերտ է սովորում։ Ուսումնական գծով փոխտնօրեն Գոհար Բեգլարյանի խոսքով տարեստարի աշակերտների թվի զգալի աճ է նկատվում։ Եթե անցյալ տարի նույն ժամանակահատվածում 287 էր, այս տարի 10-ով ավելացել է։ Եվ ամեն տարի դա շարունակվում է։ Դպրոցի հարուստ պատմության ու հաջողության հասած շրջանավարտների մասին պատմում է Գոհար Բեգլարյանը։ Դպրոցը արդեն տվել է 78-րդ շրջանավարտները, ասելքուսի շատ հին պատմություն ունի եւ իր պատմության ընթացքում մեր դպրոցը բավականին մեծ հաջողություններ ունեցել է։ Միշտ Հաթերքի դպրոցի անունը բարձր հնչել եւ հանրապետություն եւ հանրապետությունից դուրս տվել են գիտնականներ, տվել են դոցենտներ, պրոֆեսորներ, ունենք բժիշկներ։ Այնպես որ մեր դպրոցը բավականին հարուստ պատմություն ունի։ Այսօր էլ դպրոցը աշխատում է իր բոլոր աշխատանքները կատարել արժանապատվորեն, ավան ներդնել մեր երկրի պատմության մեջ։ Կարծում եմ, որ դա մեզ massամբ հաջողվում է։ Ունի մանկավարժական կուր կոլեկտիվ, բավականին համերաշխեր ուներ ուսուցիչները։ Յուրաքանչյուրը աշխատում է իր կարողացածին չափ։ Ավան ներդնել երեխաների դաստիարակության գործում մեր երեխաները ընդունում են համասարաններ։ Միայն այն փաստը, որ անցյալ տարվա 13 շրջանավարտից 12-ը ընդունվել են տարբեր համասարաններ, ունենք բժշկականի ուսանող, ունենք տնտեսագիտականի բաժնի ուսանողներ տարբեր մասնագիտություններով եւ մեկն էլ ընդունվել են բժշկական տեխնիկում։ Ուզում եմ ասել, որ ուսումնառության գործը մեր դպրոցում արդեն բավականին բարձր հիմքերի վրա է։ Ամեն տարի մենք ունենում ենք օլիմպիական աշակերտներ, մեր աշակերտները հասնում են մինչև Երևանում կայացող օլիմպիադաները անցյալ տարվա մեր աշակերտուհին Գրիգորյան Արշալույս։ Հայոց լեզվից մասնակցել էր Երևանում կայացած օլիմպիադային եւ երրորդ տեղն է շահել։ Դպրոցը հիմնականում ապահոված է մասնագետներով։ Ներկա դրությամբ միայն մաթեմատիկայի ու երկի երիտասարդ ուսուցիչների կարիք ունեն։ Այս առարկաների ուսուցիչները վաղուց թոշակային տարիքի են։ Հարևան գյուղերից մենք չունենք մասնագետներ մեզ պետք չեն։ Միայն այսօր մենք ունենք մաթեմատիկայի ուսուցչի կարիք, Մեր ուսուցիչները փոթոշակառու են, երկու թոշակառու ուսուցիչ են գործում դպրոցում, մենք երկու անգամ արդեն կրկնակի մրցույթ ենք հայտարարել, բայց դեռևս չունենք մասնակից դիմող չի եղել։ Ցավալի է, բայց փաստը, որ Ղարաբաղում մաթեմատիկները շատ քիչ են։ Մեր դպրոցից էլ չեն ցանկանում մաթեմատիկայի բաժին գնալ, եթե մաթեմատիկա շատ լավ գիտեն, գնում են տնտեսագիտական, մյուս ֆակուլտետները։ Մեկ էլ երաժշտության ուսուցիչը արդեն բավականին տարիքով է, մեր ուսուցիչը 83 տարեկան է։ Բայց քանի որ մասնագետ ուսուցիչ չունենք, մենք այդ մարդուն այսպես փաղակշելով, սիրելով պահում ենք, որովհետև լավ է 83 տարեկան մասնագետ, քան ոչ մասնագետ 23 տարեկան։ Զրուցակիցս ասում է, որ երեխաների համար գործում են մի շարք արտադասարանական ու արտադպրոցական խմբակներ, որտեղ պատրաստում են ապագա առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցներ։ 28 ժամ արտադասարանական խմբակ ունենք։ Ունենք նաև արտադրոցական խմբակներ։ 7 հարտադրոցական խմբակ է գործում, ունենք հմուտ ձեռքեր, թատերական խմբակ, երկի բարի խմբակ, կարուձևի խմբակ, նկարչության խմբակ։ Մեր երեխաները սիրով են հաճախում այդ խմբակներին, սիրով են մասնակցում։ Արտադասարանական խմբակներին 20 ժամի մասին, որ ասում են, մենք աշխատում ենք նման տիպի դասընթացներ կազմակերպել։ Ունենք եւ կերպարվեստի խմբակ ունենք, եւ կարուձևի խմբակ ունենք, եւ հմուտ ձեռքեր խմբակ ունենք, բայց դրան զուգընթաց ունենք նաեւ հայոց լեզվի խմբակ, աշխարհագրության խմբակ եւ դրանց նպատակն է օլիմպիական աշակերտներ նախապատրաստել, որովհետև 45 րոպեի ընթացքում ուսուցիչ չի կարող կենտրոնալ որևէ աշակերտի վրա եւ նրան նախապատրաստել օլիմպիադաների։ Եվ մենք նպատակարարման ենք գտնում, որ այդ խմբակներից կարելի է նաեւ ուսուցիչներին տրամադրել խմբակներ, որպեսզի նման աշխատանքները հասցնեն կատարել։ Սպորտային խմբակներ ունենք շախմատի, արդեն կայացած խմբակ ունենք մեր շախմատի երկու աշակերտները հասնում են Եվրոպա։ Այսօր նրանցից մեկը ուղևորվել է Հունաստան Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու համար։ Հայաստանի չեմպիոններ չեմպիոններ ունենք։ Ղարաբաղի Հայաստանի չեմպիոններ մեր աշակերտներն են։ Մանուկյան Ալեքս եւ Մանուկյան Սևակ մենք նրանց հողբարտանում ենք։ Ունենք նաեւ ազատ ըմբժամարտի խմբակ, վոլեյբոլի խմբակ ունենք, սպորտի դպրոցից արդեն։ Անդրադառնալով դպրոցի խնդիրներին Գոհար Բեգլարյանը այնքան էլ լիահույս չէ, որ առաջիկայում այդ հարցերը կլուծվեն այնպիսի հարցեր են, որոնք մեծ ներդրումներ են պահանջում, իսկ մենք ինչքան փնտրում ենք, ներդրումներ չենք գտնում։ Մենք այդ ուղղությամբ մտածում ենք անընդհատ։ Դպրոցը ունի ջրահեռացման համակարգ։ Դպրոցի ներսում ամեն ինչ կարծես թե եւ զուգարաններ եւ մնացածը դպրոցի ներսում ամեն ինչ կա, բայց ջրահեռացում չեն կազմակերպել։ Եվ դրա հետ կապված մենք կոնկրետ խնդիրներ ուտենք։ Դպրոցում չկա բուֆետ։ Մենք հիմա դա էլ ենք աշխատում անել երեւի մոտ ապագայում բուֆետ արդեն կգործի դպրոցում։ Մեր աշակերտները ստիպված են լինում ձյունին, ցեխին, անձրևին դուրս գալ հարևան խանութներից ինչ որ բան գնել ու դա լուծելի հարց է։ Բայց այլ մյուս հարցերը մեր սպորտզալը հիմա քանդվելու եզրին է, բավականին մեր ջեղ կետվել եկել են ուսումնասիրել են, տեսել են, բայց դեռևս ոչ մի դրական արդյունք չունեն դրանից։ Ջրհորդանի ջուրը հենց պատի տակ է թափվում եւ դա էլ հերրասման կարիք ունի, որը ելի ֆինանսների հետ է կապված կապված, որ դպրոցը ի վիճակի չէ դա ինքնուրույն անելու, եւ պետության աջակցությունն ենք ուզում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ done. վարքյան գործի հեքիաթս ու երազներ Մտածած կամին իրենց հանգիստ չի տալիս Գետը Աշնանային գունեղով ոչ անձրևոտ տրամադրությամբ կարծիք հաղորդաշարն է եթերում այս կարող եք լսել երկու շաբթից ուրբաթ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի անդամ Հայկ Ղազարյանի հետ։ Ասում են ամեն երկիր ունի այն լրատվամիջոցները, որոնց արժանի է։ Արցախի համար լավ լրատվամիջոցներ ունենալն ավելի քան կարևոր է։ Ոչ միայն նրա համար, որ պատերազմական գոտի ենք ու ամենից առաջ մեր երկրի սահմաններից դուրս ապրող հայերին անհրաժեշտ է տեղեկացված լինել Արցախի մասին, այլև աշխարհին պետք է ցույց տանք, որ Արցախցին կառուցող ու շնացնող է, որ տաղանդավոր սերունդ է աճում, մանուկներ են ծնվում, հաճախում դպրոց ու մանկապարտեզ։ Զրուցակիցը Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի անդամ Հայկ Ղազարյանն է, աշխատում է անալիտիկոն հանդեսում որպես թողարկող խմբագիր։ Նրա կարծիքով լրատվական դաշտում հաջողության կարևոր գործոններից են այլակարծությունը եւ ճշգրիտ ինֆորմացիայի շրջանառության հնարավորությունը։ Հայկ ուրախ եմ քեզ ողջունել եւ որպես գոլեգայի եւ որպես զրուցակցի։ Սկսենք նրանից, որտեղից ես սկսել դեպի լրագրություն ճանապարհը, այսպես ասեմ, ինչով է քեզ գրավել լրագրությունը ինչպես շատ շրջանավարտներ ինչ որ ընտրություն կատարելու այդ տարիքում ցանկություններ չկար ու զուտ պատահական է ստացվել որ այդ բաժնում եմ հայտնվել միգուցե նրա համար որը այնտեղ ընդունվելը շատ ավելի հեշտ էր մրցակցություն չկար հետո բայց սկսել եմ սովորել շատ բաներ ինքնուրույն ուսումնասիրել բայց հետագայում գտակ հետաքրքրող բան ասենք եթե դա սկզբից չէր գուցե աշխատելու ընթացքում սովորելու ընթացքում կար մի բան որ որը ձգեց, պահեց, հետաքրքրեց։ Սովորել եմ մի բան է, պրակտիկան մի բան, Կարծում եմ դա այն մասնագիտությունն է, ցանկացած մասնագիտության մասին էլ կարելի է այդպես ասել, եւ դու զգում ես, որ ինչ որ կարևոր գործ ես անում, իհարկե, եթե պահպանում ես էթիկա, այդ բարեխղճության կանոնները, բազմակողմնակիությունը, այլակարծությունը եւ այլն։ Զգում ես դրանից ավելի բան չկա, որ զգում ես, որ դու կարևոր գործ ես անում, հատկապես Ղարաբաղում երբ մի կամ երկու մարդ ինչ որ աշխատանք է կատարում, գործոն է մի մարդը, երկու մարդը զգացվում է միանգամից որ ինչ որ օգտակար բան է անում։ Ինչ են տվել սովորելու տարիները բացի բազային գիտելիքներից։ Նախ պատկերացում է ստեղծվել թե դա ինչ է, բայց դա այն մասնագիտությունն է, որ ավելի շատ պիտի աշխատես, որովհետև կան բազմաթիվ օրինակներ, երբ ավելի արդյունավետ դասընթացներ են ստեղծում։ Մոսկվայում հայտնի օրագրող ոզների դասընթացները նա նախընտրում է որևէ արդեն բարձրագույն կրթություն ստացած տնտեսագիտության կամ ցանկացած նույնիսկ դեղագործ երկու տարի, ասենք, երուստատեսության դասընթացներ կատարում։ Դա շատ ավելի արդյունավետ է լինում։ Ես կարծում եմ, որ տարաճանաչ, ճիշտ է շատ գրագետ մարդը կարող է իհարկե ցանկության դեպքում արդեն աշխատանքի մեր դժվարությունների հանդիպելով լրագրության զբաղվել։ Միան կարևոր է թե նա ունի այս սկզբունքները պատրաստ լինի, որ շատ բան ուզածով չի ստացվելու, շատ դժվարությունների հանդիպելու։ Արդյոք սա ավելի արդյունավետ միջոց է։ Այսինքն ըստ ձեզ լրագրությամբ կարող են զբաղվել բոլորը։ Ոչ թե բոլորը, այո, այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն ունեն, այն մարդիկ, ովքեր գրագետ են, Լարագրությունը մեծ բան է, կոնկրետ Արցախի համար կարևորում ենք զուտ սևագործ, լավ իմաստով եմ ասում սևագործ լարագրությունը, որով իշտ ակետից բկետն է քեզ պարտադրում վազել, ցեկետը հետո ասենք հիմական լարատամիջոցներ, իհարկե ոչ բոլորի մասին է խոսք։ Զուտ նստում են իրենց տեղը, դա չգիտեմ վերլուծական հոդվածներին համարում, բասկաթորի նստում են, այսպիսի մեծ, ինչպես ընդունված է ասել, լավաշներ գրում, բայց շատ ավելի կարևոր է։ Երբ լարագրողը տեղում նստած ստացված չէ, ասում են, չէ, լրագրողին կերակրում են ոդքերը։ Այո, դա ֆիզիկական աշխատանք պիտի լինի։ Ես կարծում եմ, որ ցանկության դեպքում կարելի է ամենից սովորել, բայց դա շատ ավելի օգտակար է, քանի որ լարագրությունում սովորում է երկու ամիս պատմություն, երկու ամիս քաղաքականություն։ Իսկ արդեն, ասենք, տնտեսագետը շատ ավելի հարուստ գիտելիքներ ունի արդեն հա կարող է երկու տարով մի տարով նախ գրագետը եթե ավարտել է բուհու կարելի է մարդուն սովորեցնել թե ինչպես աշխատի ինչ հասկանալի է դա ինչ է հագեցված հոդված Հայկ աշխատում եք հիմա անալիտիկոն ամսագրում գուցե ծանոթացնենք ամսագրի բնույթին կոնկրետ ինչ թեմաներ է արծարծում ջանում ենք արդիական թեմաներն էլ անդրադառնանք, բայց արդեն մեր հայացքը հետո է լինում։ Ավելի սառը միշտ էլ ցանկանում ենք միշտ չհաջողում, իհարկե տարբեր հեղինակների, տարբեր հայացքներ ունեցող մարդկանց ներգրավենք, որպեսզի մի աղբյուր չլինի արտադրություններ, ասենք վերջին համարը իսլամական պետության եւ տարածաշրջանի մասին է փորձել ենք հասկանալ իրոք իսլամական պետությունը անվտանգության թեմա է մեզ համար։ Պիտի քննարկում լինի հիմա։ Ամիսը մեկ քննարկում ենք անում։ Անվտանգության ոլորտից էլ ենք մարտիկ հարավերել լարագրողներ, ովքեր այդ թեման գրում են, ինչ մարտահարավերներ կան, ինչ կարող է լինել մի տարուց, երկու տարուց հետո։ Ինչպես հասկացա, ամսագրում հանդես են գալիս քաղաքագետներ, տնտեսագետներ իրենց հոդվածներով։ Քաղաքագետներ, տնտեսագետներ, հասարակական տարբեր գործիչներ, քաղաքական գործիչներ էլ։ Ասել է թե ոչ պարտադիր լրագրողներ։ Ոչ, ոչ, դա հանդես է, այս համար գրում են մենք ենք կտրում թեմատիկան կամ այդ։ Ինչպես ստացվում է, այնպես ենք անում, որ ավելի հետաքրքիր լինի այդ սկզբունքով ենք առաջնորդող եւ որակյալ հոդվածներ լինեն։ Հայկ մեր նախնական զրույցից իմացա, որ դուք 1 տարի սովորել եք նաև Երևանում Կովկասի ինստիտուտում, ինչ է տվել ձեզ ուսման այդ 1 տարին ինչով էր տարբերվում տեղում ձեր ուսումից ստացած գիտելիքներից։ Դեր քաղաքագիտության դասընթացներ են Կովկասի ինստիտուտի տնօրեններ, դասախոսը Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, տեղակալ Սերգեյ Մինասյանը, հիմնադիրներից մեկն Մարկ Գրիգորյանն է եղել, Իսկանդարյանը շվեյցարահայեր երրորդ ինստիտուտ է, որտեղ ուսումնասիրություններ են կատարում այդ առումով։ Նաև ժամանակին դասընթացներ են ստեղծվել լրագրողների համար, խնդիր է եղել այդպիսի լրագրողներ պատրաստել, այդպիսի դասընթաց է մշակվել, կուրս է մշակվել, որ կոնկրետ լրագրողները պիտի ստանան քաղաքագիտություն։ Դա այդ հիմունքներն են, ասենք շատ կարծրատիպեր կան, լարագրության մեջ բացատրելը, հասկացնելը տարբերվում էր, որ ավելի մասնագիտացված էր։ Մեզ պրակտիկ դասախոսն էր, պրակտիկ լարագության զբաղվող մարդիկ էին դասախոսում, դա էլ իհարկե մեծ նշանակություն ունի։ Արա Աբրահամյանն էր դասախոսում Արավոտի խմբագիրը, Աննա Իսրայելյանը հայտնի լարագրող, Արմեն Խամբաբյանը Նովայա գազետա թերթից։ Հայկ, մեր տարածքում լրագրող աշխատելու համար ինչ խնդիրներ, դժվարություններ կան գուցե։ Տվյալ քաղաքական ռեժիմ ունեցող երկրներում լրագրողների համար դժվար է չճանաչվածություններ կապ ունի, բայց ես կոնկրետ ասեմ, այն տարբերակը չէ, որ ասենք դժվար է, բայց մարդիկ ցանկանան այնպես լինեն, անայն իրենց իրավունքները հնարավոր լինի աշխատել, ասենք մինիմալ բաներ։ Նույնիսկ կարծում եմ դա չկա, նույնիսկ այսօր որ լրագրող չկա, Արցախից, որ թղթակցի Հայաստանյան լրատվամիջոցներին գոնե ինչ որ չափով անկախ լրատվամիջոցներին աստորեն չկան, ժամանակին եղել են։ Դա շատ ավելի օգտակար է կարծում եմ տակցում են Հայաստան լրատվամիջոցների, քան թե այստեղ ինչ որ լրատվական կայք են բացում, կարծում եմ համարյա գրեթե բոլոր ինչ կա չկա վերահսկողության տակ է ու զուտ այս հարումով կարելի հասել լավ չի վիճակը։ Ազատության առումով մամուլի ինչ որ թղթակցում են լրագրողները հերոստատեսությանը, հայաստանյան ալիքներին։ Դա շատ լավ է։ Ես ուզում եմ ասել, որ Արցախից ուրիշ լարատվություններ դուրս գա, թե կուս եւ մեզ համար, եւ Հայաստանի հանրության համար։ Ես ասում եմ ժամանակին այստեղ ազատությունն է, թղթակիցությունն է, նույնիսկ դեր չկա։ Օրինակ ազատության ստեղ մի տղա է աշխատում մի քանի ամիս, Արա Հարությունյան այ մի հոգի որ սկսել է աշխատել, միանգամից, որ ասում եմ մի հոգին գործոն է, միանգամից փոխվել է պատկերը, արդեն ինչ որ ինֆորմացիա ստանում է, մարդիկ ստանում են Արցախից ինֆորմացիա, Այս է մասը կարևոր։ Շնորհակալություն Հայկ հաջողություններ ձեզ եւ անշուշտ ավելի բեղուն աշխատանք, որ գուցե տարիներ անց տեսնեք Արցախում այն լրագրությունը, որը դուք եք ուզում, հպարտանակ այն լրագրության, որը գոյություն ունի Արցախում, որտեղ նաեւ ձեր ներդրումը կա շնորհակալություն տարիները պետք է դու բայց ոչ միայն սպասենք որ լինելը պետք է դրա համար աշխատել Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Thank you. չի քո սիրուց հանգիստս գորես Կարծիք նայեթերում այսօր նոյեմբերի 3-ն է, օրը 3 շաբթի տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Սիրելի երադելսողներ, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Վինչենցո Բելինին, իտալացի կոմպոզիտոր, Սամուել Մարշակա, ռուս գրող, դրամատուրգ, թարգմանիչ, Ադոլֆ Դասլարա, գերմանացի գործարար, Արարատ Ալեքսանյանը հայ ֆիզիոլոգ, Չարլզ Բրոնսոնը ցակումով լիտվացի ամերիկացի դերասան, Զիբիգնև Տիբուլսկին հայկական արմատներով նշանավոր լեհ կինոդերասան, Մոնիկա Վիտին իտալացի կինոդերասանուհի, Սերո Անտոնյանը հայ բանաստեղծ, Նիկոլայ Սամվելյանը ռուսաստանցի գրող, Գերտ Մյուլլերը գերմանացի ֆուտբոլիստ, Դորֆ Լունդգրենը շվեդ դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր, մարտարվեստների վարպետ, Ծովինար Կևոյանը ֆրանսիայի պատմաբան, Եվգենի Վասիլ Պլյուշչենկոն, ռուս հայտնի գեղասահորդ։ Mas pe tine mă Tu răscădări çadar Բարեկամներ կարծիք հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 3-ի թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը կվանդիպենք վաղը նույն ժամին։